Išeimo knyga 38 skyrius Padarė deginamųjų aukų aukurą iš akacijos medžio, penkių uolikčių ilgio, tiek pat pločio, keturkampį ir trijų uolikčių aukščio, su ragais kampuose ir aptraukė jį variu. Jo reikalams padarė iš vario puodus semtuvelius, dubenis, šakutes ir indus anglims. Aukurui padarė iš vario išpintas groteles, aplinkui jį nuo apačios iki pusės. Nulėjo keturias varinės grandis, grotelių kampuose, kartims įkišti. Padarė kartis iš akacijos medžio ir aptraukė jas variu kartis įkišo į grandis aukuro šonuose, kad būtų galima nešti. Aukuras buvo sukaltas iš lentų, vidurys buvo tuščias. Padarė ir praustuvę su stovu iš vario, kurį paėmė iš būdėjusių ties palapinės įėjimu moterų veidrodžių. Padarė ir kiemą Jo pietų pusėje buvo šimto uolekčių ilgio užkabos, padarytos iš plonos, suktų siūlų drobės ir 20 stulpų su jų variniais pakojais, taip pat kablius ir skersinius iš sidabro. Šiaurės pusėje buvo šimto uolekčių ilgio užkabos, 20 stulpų, 20 varinių pakojų ir sidabriniai kabliai bei skersiniai. Vakarų pusėje buvo 50 uolekčių ilgio užkabos, 10 stulpų su variniais pakojais. Jų kabliai ir skersiniai buvo padaryti iš sidabro. Rytinė pusė buvo taip pat 50 uolekčių pločio, viename krašte buvo penkiolikos uolekčių ilgio užkaba su trimis stulpais ir jų pakojais. Ir kitame krašte taip pat penkiolikos uolekčių užkaba, tris stulpai ir tiek pat pakojų. Visos užkabos aplink kiemą buvo iš plonos, suktų siūlų drobės. Stulpų pakojai buvo variniai, o jų kabliai ir skersiniai iš sidabro. Stulpus aptraukė sidabru ir sujungė juos sidabriniais skersiniais. Įėjimui į kiemą padarė iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų suktų siūlų išsiuvinėtą užkabą, kuri buvo 20 uolekčių ilgio, 5 uolekčių pločio pagal visų kiemo užkabų aukštį. Užkabai padarė keturis stulpus su variniais pakojais ir sidabriniais kabliais bei skersiniais. Palapinės ir kiemo koleliai buvo variniai. Tai sąrašas to, kas buvo sunaudota susitikimo palapiniai, kaip suskaičiavo Mozei įsakius kunigo Arono sūnus Itamaras, padedamas Levitu. Hūro sūnaus Ūrio sūnus Becalelis iš Judo giminės padarė viską, ką viešpats įsakė Mozei. Su juo buvo Ahisamacho sūnus Oholijabas iš Dano giminės. Jis buvo sumanus raižytojas audėjas bei siuvinėtojas iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų. Šventyklai iš viso buvo sunaudota 29 talentai ir 730 šekelių aukso pagal šventyklos šekelį. Sidabro, kuri davė visi tautoje suskaičiuoti vyrai, buvo šimtas talentų ir 1775 šekeliai pagal šventyklos šekelį. Nuo kiekvieno, kuris buvo 20 metų amžiaus arba vyresnis, buvo surinkta po pusę šekelio pagal šventyklos šekelį. Iš viso jų buvo 603 tūkstančiai 550. Iš šimto talentų sidabro nulėjo šimtą pakojų šventyklai ir uždangai. Kiekvienam pakojui sunaudojo po vieną talentą. Iš 1775 šekelių padarė kablius stulpams, aptraukė stulpus sidabru ir sujungė juos skersiniais dar buvo paukota 70 talentų ir 2400 šekelių vario. Iš jo padarė pakojus susitikimo palapinės įėjimui, varinį aukurą su grotelėmis ir visus aukuro reikmenis, kiemo ir įėjimo pakojus ir palapinės bei kiemo kuolelius.